Zawsze z nielegalem Wyrwany trakcje Oby smarne bandy osiedlowe Każdy pozdrawiany Witam w mieście Gdzie od zajebania przestępstw bez żadnego napięcia Prawdę, prawdę, prawdę, prawdę przedstawiamy 8, 2, 4, Pokaż to na mapie, jak jesteś kurwa bystrzak W mieście grasu, kasyn, emerytów i spida Każdy tutaj inwestuje w przypał dzisiaj Świat na trzeźwo, taki jak i nocą Nie posty na faku i bluza z jakimś logo Libacje, frustracje dla tych co nie mogą Gruby vibe jak porno na GoPro homeboy Wciśnij play, niech lata cały blok Niech wszystko się trzęsie, Michael J. Fox Drżenie rąk też, oddech To co było jest obce i dobrze Śniło mi się wiesz, że mogłem kupić bilet do nieba Ale wstałem na kacu i wyjebałem hajs na melanż Czego byś nie robił, to w sumie powodzenia Ale zostaw trochę miejsca na noże w plecach Libacje, frustracje, osiedlowe akcje Zerwane trakty, libacje, frustracje Osiedlowe akcje, zerwane trakty, libacje Frustracje, osiedlowe akcje Zerwane trakty, libacje Frustracje, Zerwane trakcje Zerwane trakcje 8, 2, 4 setki Osiedlowy produkt, nie hałas dyskoteki To ciężkie powieki w mieście Mary Pies krąży, chce być jak Huckleberry To numery dealów, znasz na pamięć Masz miejsca, gdzie noga nigdy nie postanie A nielegal to znaczy tryb życia Bo robisz na czarno albo gonisz weeda Pożyczasz, rozmnażasz, planujesz, ogarniasz Nie płacisz podatków, płacisz za kwadrat Bogacz, ale tylko w doświadczenia Bo zmienia się cena i zmienia punkt widzenia Potrzeby i zmieniają ciśnienia Czego byś nie robił, powodzenia Idź jak musisz iść, pij jak musisz pić Ale kocie nie masz dziewięciu żyć <laughs> Zawsze z nielegalem żadnego napięcia Naprawdę, naprawdę, naprawdę przedstawiamy Libacje, frustracje, osiedlowe akcje Zerwane trakty, libacje, frustracje Osiedlowe akcje, zerwane trakty, libacje Frustracje, osiedlowe akcje Zerwane trakty, libacje, frustracje Zerwane trakcje Zerwane trakcje Wraca najlepszy towar po starej cenie Powiedz na bloki to tu kurwa wraca